Jam išeinant iš šventyklos, vienas mokinys kreipėsi. Mokytojau, tik pažvel, kokie akmenys ir kokie pastatai. Jėzus jam atsakė, matai šituos didžiulius pastatus? Čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Kai jis sėdėjo alyvų kalne priešai šventyklą, Petras, Jokūbas, Jonas ir Andriejus atskirai nuo kitų klausė jį. Pasakyk mums, kada tai atsitiks ir koks bus ženklas, kai visa tai pradės pildytis. Jėzus pradėjo jiems aiškinti. Žiūrėkite, kad kas jūsų nesuklaidintų. Daug kas ateis prisidengę mano vardu ir sakys tai aš, ir daugelį suklaidins. Išgirdę apie karus ir karų gandus, nenusigaskite. Reikia, kad tai įvyktų, bet dar negalas. Tauta pakils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus žemės drebėjimų, bus badmečių. Tokia bus kentėjimų pradžia. Jūs sergikitės. Būsite atidavinėjami teismams, plakami sinagogose ir turėsite dėl mane stoti prieš valdytojus ir karalius, kad jiems liudytumėte. Bet pirmiau turės būti visoms tautoms paskelbta Evangelija. Kai suimti būsite vedami, nesirūpinkite iš anksto, ką kalbėsite. Kalbėkite, kas tą valandą bus jums duota, nes kalbėsite nebe jūs, o šventoji dvasia. Brolis išduos nužudyti brolį, o tėvas savo vaiką. Vaikai pakels ranką prieš gimdytojus ir juos žudys. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Kai pamatysite sunaikinimo pabaisą stovint ten, kur jos neturi būti, skaitytojas tai įsidėmi. Tuomet, kas judėjoje, tebėga į kalnus. Kas bus ant stogo, ten nelipa žemin ir ten eina ko nors pasiimti iš namų. O kas laukuose, ten negrįžta pasiimti apsiausto vargas neščioms ir žindančioms tomis dienomis. Melskite, kad tai neatsitiktų žiemą. Anomis dienomis užguls toks suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pradžios pasaulio, kurį Dievas sutvėrė, iki šioliai ir daugiau nebebus. Jeigu viešpats nebūtų sutrumpinęs tų dienų, neįsigelbėtų nie vienas žmogus. Tačiau dėl išrinktųjų, kuriuos išsirinko, Jis sutrumpino tas dienas. Jei tada kas nors jums sakytų, štai čia mesijas, štai ten, netikėkite, nes atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų. Jie darys ženklų ir stebuklų, mėgindami suvedžioti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Todėl būkite apdairūs, aš jūs iš anksto dėl visko įspėjau. Tomis dienomis po ano suspaudimo saulė užtems, mėnulis nebeduo šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukristos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūnų ateinantį debesise su didžia gale ir šlove. Jis pasiūs angelus ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Pasimokykite iš palyginimo su figos medžiu. Kai jo šaka suminkštėja ir sproksta lapai, jūs žinote, jo gartinasi vasarą. Taip pat išvydę tai dedantis, supraskite, jog jis jau arti prie slenkščio. Iš tiesų sakau jums, nepraeis nie šį kartą, kol visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino. Nei dangaus angelai, nei sūnus, tik tėvas. Žiūrėkite, būdėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė būdėti. Taigi būdėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas. Ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmetį, kad netikėtai sugrįžęs nerastų jūsų miegančių. Ką sakau jums, sakau ir visiems. Būdėkite.